<laughs> Hello, comics people! We're live. Ako si Mel Casipit and welcome to Indie Comics Podcast. Ayan. So, today, pag-uusapan natin yung Summer Comic Con 2024. Ayan, sa May 25 and 26. Ayan, sa Sabado at Linggo, SM Mega Mall Mega Trade Hall 3. Yan, with John Zamar from Comic Con Inc. Comic Con Inc. Hello, Sir John. Hello, How are you? Magandang gabi sa inyong lahat. Yan. And uh, kasama, mm, kasama ko sa stre- live stream si Choknat San, si Kong, and si Mick. Yan. So, hello comics people. Hello sa lahat. Ayan. So, bago tayo mag-umpisa, para dumami yung mga nanonood, share muna natin yung link from Indie Comics Podcast Facebook page So habang sinishare namin yung live link, uh, gusto ko lang i-remind yung lahat na yung Indie Comics Podcast nasa YouTube, nasa Spotify, nasa iTunes, nasa Google Podcast, and all your podcast uh, keme. Ayan. So, pwede nyo panoorin. Pero kung gusto nyo nung kompletong episode sa YouTube yun. Ayan. So, ayun. Pag-uusapan namin with Sir John Zamar yung Summer Comic Con. Um, So ano yung mga bago John dito sa ano Summer Comic Con 2024? And also congrats pala na ano mag, malapit na mag 20 years yung ano yung Comic Con, di ba? Oo, next year. Next year yung 20th year ng unang Comic Con. Anyway, for Summer Comic Con 2024, ang pinakabago is nagbalik siya ng Megacon. Uh, huli kaming nag-mega mall was 2009. Uh, ah, two weeks after nung Ondoy. so, <laughs> so yun yung huli naming uh, pag-event sa Mega Trade Hall 2. 2 yun, hindi 3. Uh, yung 3 is yung pinakamaliit na trade hall. Uh, medyo ano din siya, medyo mas cozy. Siya yung pinaka-cozy dun sa tatlong halls ng Megatrade. Uh, as usual, Comic-Con, comic-centric na event. So, ang focus... Ano yung sound? Akin ba yun? May bata. Parang may bata. Sorry na. Nanonood ng reservation ka. Choppy kami. Choppy si Mick. <laughs> sorry, sorry. Okay. O balik, comic-centric event. Uh, focus tayo sa comics creators, uh, comics uh, sellers, and comic fans. Uh, meron tayong uh, apat na special guest creators. Si Sir Russell Molina, uh, NBA National Book Awardee. Uh, Ace Enriquez, National Book Awardee din for Josefina. Uh, si Sir Gab Chiki, uh, kilala naman ng lahat, miyembro na napakasikat na bandang Parokian Heads. Ay. Mali. And of course, writer ng mga comics na Mang Jose, uh, Tanod, yan. and yung bago nila ni Sir Ace na uh, pouches and buckles. Uh, tapos si Sir Ed Padilla, ang butihing presidente ng Samahang Kartonista ng Pilipinas na Yan. cartoonista din in her, mm-hmm. in his own right. Ayan, welcome Ayan, natin Ayan, si ano. pala si Ma'am Lay tsaka si Sir oh. Lindon. Hello Lay, hello Lindon. Ayan. Oh, by the way, comics people sa mga bagong nanonood, si Sir John Zamar yung creator ng Bathala. Tapos uh, Digmaan sa Lahi, yan, marami pa siyang ginawang ibang comics. Mamaya pa siguro pag may time pa pagkwentuhan natin. And si Sir Lyndon Gregorio yung may gawa ng Birkada Comics. Mas matanda si yung mas matanda yung Birkada kaysa sa ano no, Comic-Con, tama ba? Oo. <laughs> Ayun. So kasama natin na si Lyndon. Hindi, veteran lang. <laughs> Ayun. Okay. So, ang mga guests natin sa Summer Comic Con, si Sir Russell Molina, Ace Enriquez, Sir Gab Chiki, and Ed Padilla. Tapos meron ding uh, Always Comics Calye. Yan, di ba? Mm, oo, Comics Calye. So, bukod kasi sa mga pagbigay natin ng spotlight sa mga local nating creators, uh, binibigyan din natin ng spotlight yung aspeto ng pagko-comics na pagtatrabaho para sa ibang publisher. Uh, ah, dilingid sa kaalaman ng karamihan maraming mga illustrators tayo and creators na base dito sa Pilipinas na hinahire sa labas ng mga malalaking publications tulad ng Marvel and DC. Uh, ah, kabilang na rito ang ating mga guest sa comics kalye na si Carlo Pagulayan na pinakasikat siguro sa ginawa niyang trabaho para sa Marvel which is yung World War Hulk na naging base ng movie ng sa Thor Ragnarok. Di and nagkaroon din ng sariling animated feature. Sister, uh, ah, si Sir Stephen Segovia, parang halos lahat na ata ng malalaking titles na hawakan na rin nito sa lahat ng publication. Uh, X-Men, Avengers, uh, nag-Batman na rin ata siya, di ba? Nag-Superman na rin. Tapos, mm uh, currently, uh, nag-work siya for isa sa mga established na indie characters ni Sir uh, Todd McFarlane, Spawn. So parang ang ang wide na nung gamot ng titles na ginawa ni Sir Stephen. Uh, Sir Miko Swayan, ganun din, maraming titles nang nahawakan. And uh, napakaganda lagi ng mga ginagawang alternate covers ni Sir Miko. Sir Jetro Morales, uh, isa sa mga veterano din nating mga gumawa na ng napakaraming titles para sa mga American publishers. Mm-hmm. Yan. Uh, Ang Comics Kali nga pala is mangyayari lamang sa Sunday, magsisimula ng 1 p.m. Uh, ah, hanggang 6 p.m. Uh, ah, unawain na lang natin kasi parang alam naman natin lahat na nagko-comics na mahirap mag-comics and mahirap maghanap ng oras. Napaka-thankful namin na nakahanap ng oras ng ang aming apat na guest sa Comics Kali para pagbigyan yung mga fans nila. Mm-hmm. Yan, basta ano naman, basta alam nila yung time, 1 to 6 p.m. Comics People uh Ayan, so tandaan so nyo. Have sketches or books nila na gusto nyo papirmahan, pagkakataon nyo na yan. Kasi kung sa ibang bansa yan, uh, ano pa yan, <laughs> iba yung, iba yung billing doon. Mm. Yan. So mag 20 years na yung ano, yung uh, Comic Con John. Ano sa tingin mo yung uh, malaki ano biggest change na nangyari? Ano yung mga napansin mong mga nangyayari over the years? Na mm, okay. Oh, simula nung, nung nagsimula yung, yung Comic-Con. Comic-Con, sobrang, ano te, uh, nag, nagbigay sa akin na intros, introspection, kumbaga yung pinost ni Sir Josel Nicolas kanina about uh, finding voices. Ayan, sakto si Josel. <laughs> Na-shoutout siya kaagad. Uh, paghahanap ng boses ng mga nauna sa ating mga creators. And yung boses nung current na generation na kasama ko, which is uh, masasabing malaking part ng comics career namin was involved with events. Noong nagsimula kasi yung Comic Con, uh, tail end ng industry and start nitong ating bagong movement of self-publishers. Uh, not really the start, parang nas midway na, meron ng mga nakapagsimula ng mga self-publishers. Pero for the longest time, ito yung naging norm as a comic book creator uh, norm meaning na ito yung uh, pinaka-normal na na status mo. Hindi mo livelihood yung pagko-comics mo. Uh, ah, salip ay either hobby mo siya or side hustle mo lang siya. Uh, karamihan sa mga comics creators natin are have day jobs, different day jobs, and they create on the side ang malaking pagbabago is there were uh, newer initiatives both from the government and from individual private individuals and companies na ngayon nagtatry na gawing livelihood ulit ang pagko-comics. Mm-hmm. Yan. mm Tingin mo babalik yung ano, yung time John na maging parang viable yung na ano na kabuhayan yung pagko-comics. Okay. Kasi Parang medyo ah. mahirap-hirap siya eh. Kahit na yung mga sobrang gagaling. Kasi parang uh, mag, kung mag-suggest ka ng isang inisyatibo or isang step na pwede natin gawin, laging merong tatlong sasagot na itong problema na to muna ang sagutin natin bago natin magagawa yan. Laging ganun yung usapan. Laging umiikot na ganun na ito yung kailangan natin gawin, pero para gawin yan, kailangan muna natin gawin to. Pero para gawin natin yan, kailangan muna natin gawin to. So parang umiikot lagi yung usapan tungkol sa mga problema. Uh, kailangan natin talaga isang complete overhaul ng ating industriya. Kung gagawa tayo ng bagong mapapapuntang bagong industriya, hindi na natin mauulit yung uh, yung old industry natin kumbaga. Uh, maraming infrastruktura na nawala na. Uh, pinakamalaki dyan would be distribution ang pinakamalaking bentahe kasi dati ng ating industriya is nationwide distribution. Kaya natin, kaya sila nakapagmamalaki na kaya naming mag uh, mag-print ng bulto tens of thousands, hundreds of thousands, even millions, di ba? Weekly. Mm-hmm. Oh, Kasi, yun yung ano, di ba? 200,000 a week yung sales. Oh, yung 200,000 actually is parang ano na eh, uh, sobrang minuscule na kumpara dun sa golden age kasi golden age daw million ni. Eh. Mm. To, to 20 200,000 parang 20% lang 'yun. <laughs> so pawala yung, na siya nang lagay. <laughs> pawala na talaga siya nung lagay na 'yun. Pero kung ikukumpara naman sa atin, ang layo din, 'di ba? Para ano mm. pinakamalaki nating print run? 4,000, 5,000, 10,000. 1,000. 1,000. 1,000 sa mga, ano, yung mga... Tapos, hindi katulad nila, wala tayong kakayanan na mag maglagay ng maraming kopya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. 'Di ba? Ang ating main infrastructure para ipamahagi yung ating mga comics ay sa events pa rin. Pero Ayan, sabi ni Diyos. May dumami events, di ba? E di marami ka nabebenta rin since Uh-oh. madaming events. Oo. Kaya yun lang yung crowd pare-pareho. Oo, oh, yun nga. Isa sa <laughs> pinakamalaking pagkakaiba siguro na nagsimula tayo is dati, isa lang yung event natin. Parang once a year lang natin ginagawa. Tapos isang araw oh. lang. Pero ngayon, parang every week meron na tayong pwedeng salihan oh. na event. Uh, katulad lang ng sabi ni Ginoong Kong, ang problema doon is sobrang insular pa rin. It's the same people that attend those event na nag attend paulit-ulit. Mm. Uh, kahit ibahin mo yung venue, south, north, Yun pa rin. unless tayo luma- lumabas ng Luzon, it's the same people. Parang ano nga eh, pag nag-release ka ng bagong issue, tapos na-sold out mo yung dalawang convention mo, parang nabasa na ng <laughs> lahat yung comics mo na lagay Oo. na ganun. Uh, yun yung malaking problema din, di ba? Parang uh, marami pa tayong mga sulok ng Pilipinas na hindi natin nararating. Sobra pa rin centralized sa NCR. Mm-hmm. <laughs> Karamihan ng comics natin. Kasi yeah. yung mga comics na online, 'di ba? Lalaki ng following. Mm-hmm. I- mm. Tingin ko yun yung maximum potential ng ano ah, yung ah, comics diba? eh. Oo. Oh. May Isa rin madami maganda- fans sa ibang sulok ng Pilipinas. Maganda yan. Maganda yung nabanggit ni Ginoong Kong about uh, <laughs> viewership sa online, di ba? Makikita natin maraming mambabasa na interesado with our local work. Hindi lang dito sa sa loob ng ating mga isla, pati yung member ng diaspora. Meaning yung mga Pilipino na umalis na lang bansa natin, nagkaroon ng anak sa ibang bansa, yung mga Pilipinong yun, naghahanap sila ng cultural identity, kumbaga, di ba? Mm. Uh, and naghahanap sila ng representation. Uh, ang problema is, uh, tayo mismo, parang wala tayong sari- sariling identity. Uh, ma- mal- madalas sinasalamin lang natin kung ano yung uso. So, yun um, malaking bagay sana sana may nakikinig na investor na yun nga malaki yung yung pwede mong baseline ng pagsimula ng market mo kasi marami naghahanap ng Filipino content uh, alam ng marami na magagaling na manlilikha ng kung ano-ano ang Pilipinas uh, and world class yung quality. Hindi naman tayo i-hire ng ibang publisher outside kung hindi naman world class yung quality na binibigay ng mga Pilipino. Mm. Yeah, marami ngang ano eh, maraming mga freelancers kagaya ni Kong nagtatrabaho for ano uh, abroad na writers, 'di ba? Hindi lang si Kong pati 'di ba kayo John nag uh, ano rin kayo nag uh, mm. mga uh, ano clients tayo, niyo online. Outsource tayo. Mm. Uh, Kasi marami talagang ano, eh. ano magagaling. Ah, uh, ayun nga eh. Uh, madalas nagfo-focus tayo with our local products pero maganda rin siguro bigyan ng pansin na meron tayong micro-industry actually with comic creators uh, na hindi lumalabas sa sarili nating bansa yung mga gawa natin. Marami tayong mga creators na nagtatrabaho para sa ibang publishers. Yung iba nga, ano yung eh, actual gawa nila. Since sila yung nagsulat, sila yung may gawa. Tapos hindi <laughs> lumalabas dito. Uh, only because parang hindi ko alam kung ano yung difference ng paglal difference of marketing it here and marketing at outside. Pero parang walang gustong sumubok talaga na mag, mag wide scale comics ulit. As in, dito yung, sa Pilipinas or sa uh, dito sa Pilipinas. oh Medyo Totoo mahirap yun. na kasi yung ano lang eh, yung mga magazine, yung mga dyaryo, hirap na hirap na ngang makapag-distribute. Maano rin, mahirap ligawan yung local audience. I mean, yung tire tayo okay lang siguro, pero yung kung lalabas tayo yung as in masa, nahirap. Para kaya, kaya kailangan ma-attain mo muna yung international acclaim bago ka nila mabigyan ng chance. Recognize. Kasi oh. dito ugali, pag nagtatry ka, try hard, ganun yung ano nila. Wait, hello Mr. President R.H. Kilantang. Yeah. Sabi ni RH, miss ko na mag-Comic Con, babalik ako diyan soon. Ganun, sabi ni RH yun. Ayun ba yung ano niya? Hmm. Uh, Balik tayo sa Summer Comic Con. Uh, ah, sabi niya sabi mataas, sa amin nung aming marketing standard. ano marketing consultant na dapat ipaalam namin na excited kami sa pagbalik ng Summer Comic Con. Excited. So, yes. Totoo naman. Excited. Congrats. Excited kami lahat. Uh, totoo na may excited Uh, ah, pero tempered pa rin with uh, anxiety. Okay. Kasi parang sa totoo lang yung Comic-Con has been gone for almost five years. Two years nag-online, one year nawala. Tapos bumalik last year pero small steps lang. Tapos itong Summer Comic-Con uh, would be yung pinakamalaking event namin after ng pandemic. So, uh, hindi namin alam kung Meron bang pupunta? Sana may pumunta. Meron. Sana. Excited Meron. tayo, oy. Oy, punta tayo lahat. Excited. Ito mga mga <laughs> excited to, oh. sila David Sising, excited oh, siya, hello, mga idol. Si Giselle. All 28 viewers, pupunta to lahat. Sa, yeah, sabi oh. ni Giselle, yeah boy, excited din siya. Tapos si uh, ah, Kapo Max Omega, oh, excited Kapo. na ako sa Sabado. O, oh, excited, excited naman. Oo, na magpipirma si Kapo Max sa Sabado at Linggo. Kaya nga, kaya nga. Oy, speaking of ano, magpipirma, meron ding isang magpipirma eh. Kasi merong ano dito eh. Wait lang. Ano Stop. Present natin para makita. Magpipirma? Diba? Ano ito, ito, oh, may magpipirma o oh, kasama nga natin sa stream eh. Ayan o. Oh. <laughs> Boy. Ay, ano ba yan? Jumpscare? Oo. Ano? ayan, ayan, ayan yung pinaka-excited ako mm-hmm. with Summer Comic Con. Ang dami ko na... drawing Nagdo-drawing pa siya. Bagong comics na lumalabas. uh, <laughs> na self-publish mula sa ibang publisher na nag-announce na maglalabas sila. Maraming bumalik. Yan, sina Patrick. Yan. Oo, <laughs> oh, iba kasi inintay lang Comic Con eh. Ako, inintay ko lang din talaga. Yeah. Hmm. Tapos na ba to ano, Jermaine, uh, Choknat? O hindi aabot ba to sa summer? Ito, nag-drawing pa. Pero tatapusin daw ngayon. Tatapusin ngayon. As in, tatapusin na ngayon. Ngayon, habang nag-ano tayo, habang nag-uusap, ah, uh, Nagdo-drawing. Pakita ko, Jerm. Kaya siya, Pakita ko. Kaya, ah, kaya siya naka-off kami. Ah, sa camera ba? Ay, eh, inalis, inalis ni Mel. <laughs> ayan, nagdo-drawing Oh, yeah. yeah, yeah, yeah. Hello, so ayan. Oh, highlight mo dali. Takpak ko. Tiran! Ah! Nagahapit na siya pero dinagdagan pa niya ng dalawang extra page. Uh, Ganun ka-special yung comic, oh. Char. <laughs> oh, nga, pag Comic Con yung ano yun, eh, naalala ko kasi dati pag Comic Con doon ka nagpapasadya ng release. Gusto mo sa Comic Con ka magre-release. Mm. Kaya hindi ako nagre-release ng bago eh. <laughs> Ay, meron kang i-release, di ba? May new release nga eh. Okay, ano oh, pero na-release ko ng Seven Lakes din. Ah, so, yung mga ni-release nirelease ng Seven Lakes, bago pa rin yun. Oo, oh, bago pa rin yun. Wala, wala, bago. Bago yun lahat. Bago lahat. So, Comic Con din dapat ako maglalabas eh. Bago din si Mick eh. Oo, oh, lahat tayo may bago. Ito Sana mga si ilan sa mga din. bago. Sana. <laughs> yan, ayan, mga new release. Alam mo, yan yung pinaka-na-miss ko sa comic Oo, oh, like, yan, yung, yung nasa Jaryo. Yung catalog. <laughs> <laughs> Yung mm, Lagi namin pinag-uusapan ni eh, like, mm. yung mga dati na... The good old days. Oo. Pag may manakausap kaming mga bagong komikero, like, ba't nalagay ba kayo sa jar Jaryo dati ng comic? Hindi ako confession, nung bago ako, pag tinitignan ko yan, tinitignan ko kung kung nasaan yung power level ko. Kung Oo, ganun din ako. <laughs> kung kaya na ba pumalag ng gawa ko dun sa mga nagre-release. Ito yung ano, barometer, kumbaga. Ang dami din eh, oh. Ah, Ito na ba lahat yung mga bago dyan or may mga iba pa? May mga iba pa na hindi kami nahinga. Yung, uh, usually kasi parang Ito. iban, ayan, uh, ayan, kasulukuyang nililimbag yan ngayon din. <laughs> Habang nagla-live tayo, o oh, may may oh, live feed din doon dun sa pagpiprint. Oh, nasa na yung live live feed? Pasok. Jericho. Karga. Uh, parang yun yung, yun yung pinaka-exciting na part with any Comic Con is kung aabot ba yung mga in-announce na comics. Yes. Mm-hmm. <laughs> may mga sa, ano sa eh. event. Tapos yung, Para sa mga, mga nakakaalam, kung gusto nyo ng parang maramdaman yung rush nung paghahabol niyan, uh, mag-abang na kayo sa Isa, ayan, mga Isa, sa may... <laughs> Tapos naalala ko rin dati, yung hindi ako nakasubmit na. para sa catalog, feeling ko, ano, hindi ako pwede mag-comic ko. <laughs> Nakala ko ganun siya ka-required doon. <laughs> Ay, hindi naman. Uh, parang, ang tingin ko naman doon sa catalog is more of a suggestion. Oo, oh, hindi kasi yung may comics group ako noon eh, nire-require nila. So akala ko sobrang importante. Ayun, hindi ako nakakapasa doon. Siya pang nakaka-excite about Summer Comic Con. Kanina naglakad-lakad si na Lindon at si Lay sa Comic Con. And may mga hang signs <laughs> ng hmm, Nag-ocular na. Summer Comic Con dun sa, sa Mega Mall. May lamp Ando ba sila ngayon? Ando ba sila eh? Hanggang ngayon? Ando... Hanggang ngayon, may live feed, may live feed din. <laughs> Grabe naman tong ano parang, natin. Parang hindi gumagalaw yun. <laughs> Nasa escalator. Hindi gumagalaw yung mga tao. <laughs> Naka-time freeze sila. Oh, ayan, ayan. Oh, pa, yeah. live reel pa tayo uh, ano tayo, live oh, live caption. Uh, <laughs> punta na kayo sa Summer Comic Con. Yung Mega Trade Hall 3, ito ba yung Dapat yung, ano, yung TikTok voice. punta na kayo sa Summer Comic Con. Hindi ko makuha yung ano, eh, accent eh. Ayan, ayan, oo. Yung pinakamalapit ano, dun sa may parking sa may rooftop, rooftop, yun yung Mega Trade Hall 3. mm mas lumaki pa nga tong Mega Mall. Naalala ko, Mega A sa kabilang ngayon, A, B, C, D, E, F, G na. <laughs> Sabay-sabay pa yun. Ayan, oh. May, may comic event, tas yung katabi mo nagbebenta ng mga appliances. pag nainip ka dun sa isa, punta ka sa kabila. Oh, may mga bridal, so, bridal fair. Bridal fair. Bridal fair, oh. Malapit ng June eh. Paikot-ikot yung kotse. Uh, ayan, sa rooftop. Ayan, sa, taas, sa rooftop na. Y- yan yung pasukan pag mag, uh, ano, di ba, ingress. Ah, oh, Kung may sakyan kayo, yan yung <laughs> pasukan nyo. Hmm. Ayan. So, na, okay, naulit na. Uh, may, may reel din dito, di ba, yung parang ito, ito Ayan. Wala, pinakita Ayan. lang yung hang sign. Natuwa sa hang sign. Oh. Kaya ano, hindi pa rin umaalis sila eh. Ayan. Oh. <laughs> Diyan pa rin siya. Live sig pala. Oh. Live, live yan. Okay. So ano yung mga ano John? Ano yung mga pinaka-excited ka dito sa Summer Comic Con 2024? uh, maliban doon sa mga new releases and uh, ano uh, mga special guest natin, may mga ano ka ba, may mga ina-anticipate ka ba mga gustong i-meet ganyan? Syempre yung readers, 'di ba? Uh, though mat- matagal na naman tayo nakapag-event. So parang hindi na rin bago. Iba pa rin yung uh, sa Comic-Con na mm-hmm. crowd. uh, Though yun nga, nakikita-kita man naman sila lahat sa iba't ibang events, pero yun pa rin naman talaga exciting din yung interaction with the readers. Mm-hmm. Uh, and uh, meeting new readers. Sana merong mga bagong readers na mag-try. Mm-hmm. Uh, as usual naman with Comic-Con, wala ka namang iba talagang may expect sa Comic-Con kundi comics. So comics, lahat ng yeah. a-attend doon is for comics. Meron naman tayong um, ilang mga friends, uh, merchandisers, uh, merchandise merchandise adjacent na mga ano. Kasi bukod sa local comics, Comic Con also is friends with the collector community, especially with uh, the community that supports Comic Odyssey which has been supporting Comic Con for the longest time. So, uh, meron din tayong mga comic resellers, these are yung import comics, resellers, and then meron din ta. Like with yung mga those who patronize the Comics Calle, uh, ah, may sarili kasi silang community that uh, patronizes original art. We also have like uh, as comic book creator, exhibitors, uh, si Next Comic Art, which are also bringing in uh, yung iba pang international talents natin. Mm-hmm. May list ba tayo nun, Lay, with who Jiggy and Next Comic Con, Next Comic Art? Comic Art. Ah. Oh, nag-announce din si Sir Manix na pupunta siya ng event. So, exciting mm-hmm. din yun. Ay, ano pala, discuss din natin, baka, baka curious yung mga comics people natin na nanonood kung magkano yung ano yung ticket, ganyan. Mm, oo. Ito. And may promo actually sinalay na in-announce. Uh, ah, so 150 pesos yung one day ticket. Uh, ah, 250 kung gusto mong makamura, bili ka na ng two, nung two day ticket. Makamura ka ng 50 pesos. Ngayon, kung meron kang Comic-Con shirt, uh, pwede mong isuot. Tapos, bili ka ng ticket on that day, 100 pesos na lang yung ticket mo. Uh, for students, uh, seniors PWD, 100 na lang yung ticket nila. Mm-hmm. Uh, hindi po nagsa-stock yung discount ha. Ah. So kung student na senior na PWD ka, 100 pa rin po yung ticket. 100 <laughs> minus 100. Okay. nag stack up yung discount eh. No? Ayan. So ito, wear any Comic-Con event t-shirt, one day ticket, 100. Hmm. Oh. Kung meron kayo ng mga... Tapat yun, tapat <laughs> na meron kayong luma naming Comic-Con shirt, suot nyo. Oh. Ah, uh, nakakatawa lagi yun na makakita ng Comic-Con shirt in mm. the wild bago nag-shopping. Oh, sa jeep. <laughs> sa jeep, sa MRT, <laughs> makita yeah. ka Yung Comic-Con 2005 na t-shirt dapat. That may Kapag... bring me mga Comic-Con shirt. 2012 <laughs> meron ako. Hmm. Ano pa bang meron? Lay na nakakalimutan ko? Baka mas mayroon kang naaalala na bago. Ah, uh, yung sa interested na malaman yung mga artists na nasa next comic art it uh, ang kasama si Miguel Mercado, Gene Jameson, Edgar Tadeo, Patmay Samuel, and Roy Mercado. Andun sila for both days. And mm exclusively for Saturday only, si Justin Frani, Clarice Mengito, and Rex Espino. Mm. Mm. So, yun, uh, malaki din ang lineup nila. And of course, si Manix is also under next comic arc. Next comic. So he's also going to be there. Ah, uh, ano pa? Uh, may nakita rin ako dito na ano oh, medyo tumataas yung mga cases ng ano, so kailangan mag-ingat tayo. Yan. So bring alcohol, ganyan. Yung All... program, may, may nilabas din silang program. Mm-hmm. Ah, yeah, program. Para alam din nila kung anong time yung Q&A ng ating mga guest. Meron tayo. May games. May games ba? May games. Oh, may eh. hotdog eating contest pa rin ba, John? O wala na yung hotdog eating <laughs> Wala contest? eh. Wala kaming food concessionaires ngayon sa loob ng Mega Trade Hall. So, uh, unfortunately, walang hotdog walang eating kaka- contest. Walang kakain ng hotdog. Pwede tayong bumili. Pwede tayong bumili ng hotdog sa labas <laughs> tapos pakain natin sa loob. Kanya-kanyang contest na lang. Mel, kanya-kanya na lang. Bring your own food. Mm-hmm. Hotdog. Contest. bring your own hotdog for the hotdog eating Isling plate, ano, eating contest. So, so um, for those games, may mga, marami kaming mga surprise prizes and surprise games One of which would be yung mga limited edition art initiative shirts like the one I'm wearing now. Is, so, other designs and of course other prizes then from our partners and sponsors. So brush up on your comics trivia, comics knowledge, bring me, mga ganun type. Get ready. Oh, inabangan nila lagi yan yung pa-bring me ni Sherry. Mm. So, on Saturday, 1 o'clock p.m. yung Q&A with Ace Enriquez. Uh, ah, so, lahat ng bibili ng bago nilang comics ni Sir Gab Cheeky, and eh, ito na yung chance nyo na magpapirma sa kanya on stage. Ay, ewan ko may, <laughs> may signing on stage, pero... Sa stage o, yung o, signing? Notice naman na sila. <laughs> so, parang graduation, uh, mayroong graduation music yung mga magpapasign. Tapos mag, magbabaw sila pagkatapos nila. Uh, aming comics creation contest uh, awarding. Ah, ang gagaling ng mga sumali this time. Uh, Ang dami, no? Ito yun. So, oh. eh, yun ba pinakamadami? John? Na uh, contestant? Parang yun na yung pinaka-recent na pinakamarami. As in, ah, very kasi wala na si Mel. Tumapang oh, na lahat kung wala si Mel. nung panahon ni Mel. Uh, ganun karami yung mga <laughs> natatanggal. Walang gusto back to back to back to back. Kasi nung time na yun, ako lang yung sumasali, kaya walang choice yung comic ko na ako yung manalo. Sige nga, kasali oh, ka ngayon. Comment kayo ngayon na sumali. <laughs> Papalag ka ano, ano oh, ba kayo? Ano daw, next comic creation daw, ano, challenge nyo yung king ng comics creation. <laughs> Sasali din daw si Kong. Oh, tapos kung Hindi, manalo. ano, Jan, kung sino manalo sa contest nito, lalaban kay Mel one-on-one watch. <laughs> 24 uh, hours. Comics, oh, comics off. Tapos may ah, undisputed, undisputed championship sa November. Ano? Parang parang flip top pero comics. Magdo-drawing kayo doon. Daanin lang sa palakpak sino mananalo. parang ano, bakbakan, barangay bakbakan. Oo, barangay bakbakan. Ayan. Tapos, so, uh, ah, 4.30 is yung time ni Sir Gab Chigi. Ayan. Dalawa yung comics na ilo-launch niya sa event. Yung uh, ano ulit? Ba- pouches and Barrels at yung Tanod. Tanod 5. Oh, ah, Tanod 5. Tapos, 8 o'clock yung ating event end. Tapos, Sunday naman, Uh, ah, 11 ulit yung ating open opening tapos si Sir Ed Padilla. Uh, meron bang pakulo ang SKP Sir Mel bilang ah, kasapi ano? kasamahang niyo? Siyempre caricature ulit doon sa ano <laughs> sa table Oo. ng SKP. Pwede silang magpa-commission ng caricatures tapos may mga comics din kami doon. Saka hmm. yung may, line up nag- sir, para hmm. alam mo na yung line up niyo na a-attend. Si ano, si Miss Steph Steph Bravo, saka si Freddy, si Sir mm. Don Tanchado, uh, si Sir Mike Hyunzon. Yan. Siyempre, si Sir Buboy kasi guest. Ah. ah, si Sir Ed, hindi <laughs> Sir Buboy. Ay, sorry. Sir Ed Padilla. ah, si Sir Ed. Okay. Uh-huh. Tapos by 3.30, uh, ah, Russell Molina, National Book Awardee, uh, writer na napakaraming iba pang books will be having his Q&A. Tapos 6 p.m. Uh, ang aming friends from UP Grail will be talking about their upcoming event, uh, yung Kumikinang Fair sa July, which will be mm. happening sa UP Diliman. Mm-hmm. Tapos by 8 o'clock, tapos na. Tapos na yung Summer Comic Con. Oh, tapos na. Yehey! Uh, Yan. After ng Summer Comic Con, balik na sa ano tayo, di ba? Sa bayanihan? Oo. Ay, wala. In-spoil ni Mel. A-announce namin Ay. dapat. <laughs> Joke na. wala na. Hindi, lumabas eh. na eh. Diba? Na-announce Nabasa na ko eh. din. Ah, na-announce na. na, na. Eh. So, Nabasa after na. nito, uh, 8 p.m. magkakaroon tayo ng procession. Hindi, joke lang. <laughs> ah, <laughs> okay mga ah, <laughs> ah, after ng ano, yun. yeah, after uh, ng 8 ah, p.m. sabi ko kayo. Parang ceremonial na pagbabalik sa bahay ng Uh, Ay, hindi pala. <laughs> Sa bayanihan pala. Oo. May candle lighting ceremony. Joke lang yun. Ah, tapos, joke. Walang ganun sabay, sabay. May magdala ng ano doon. Mga... Ayun. Yun, mandaming ano. Daming, tayo sa Mega Mall. Ang daming pwedeng gawin dyan sa Mega Mall. And after ng event yan, sabay-sabay tayong kakain like usual. mm. <laughs> mga post-Comic-Con dinner. Mga, mag, mga nagtataguan na mm-hmm. hindi daw sila kakain tapos makikita ng iba post-picture. Oh, Parang wala namang gano'n. Meron. <laughs> Kaya uwi na ako. Uwi na ako. Tapos biglang Lipat sa siyang. <laughs> Mami, makikita sa picture. Oh, bakit? Kala ko uwi na sila. <laughs> Baka naman nagbago lang isip. Oo. Uh, biglaan lang. oh. kayo ba, Kong? Ano yung bago sa inyo? With Si Kong may hotdog prince yan. oh, continuation. talagang naman. Hindi naman, o, pinilit ano. talaga niyang gawin yung ano. Mm-hmm. Nahirapan ka ba Kong na ano gawin yung at Hindi, yun na pinakamadali. Mas madali na siya. Kong, since ikaw naman ng hotdog prince, baka pwedeng ikaw ang mag-sponsor ng hotdog con- eating contest. Oo, oh, tama. Ako pipili ng brand. Yung meron daw sa labas. <laughs> frozen pa, frozen. Oo, so ano tayo ngayon? Spicy noodles na, hindi na hotdog. May hotdog. May challenge na. spicy noodles sa labas, contest eh. na. Ayan. So Summer Comic Con 2024, May 25 to 26. Yan, Sabado at Linggo. Ayan. Hmm, Sabado at Linggo. Um, so para sa mga ano, yung first time John na ano, kunwari may mga first time na nanonood, uh, pwede mo bang i-introduce sa lahat kung paano nagsimula yung Comic-Con and uh, yan para para ma-introduce reintroduce sila kasi 'di ba ah. nag-hiatus kayo nung pandemic tas ngayon lang ulit kayo mag ano parang mas malaki na tong mega mall na venue kumpara okay. ng mga nakaraan. So para sa mga bag- bago, uh, ang Comic Con ay binubuo ng mga advocates of yung medium na comics. Uh, ako uh, ako si Lyndon, si Ariel, si Sherry ay mga comics creators. Uh, before nabuo yung Comic Con, we used to attend other events. Um, other pop culture events na while kasali yung comics, uh, laging sidebar lang yung comics. Uh, naisip namin uh, during that time dumadami kaming mga self-publishers and parang kulang na yung anim or walong table or apat na table na binibigay sa amin sa ibang pop culture events. Um, ang nakakatawa niyan is mga estudyante pa yung nagpakita sa amin na, uy, pwede kayong gumawa ng sarili niyong event uh, naka-attend kami ng event, uh, org event siya sa Diliman ng UP AMI. Uh, ah, and uh, yun yung nag-inspire sa group na mag uh, <laughs> na mag-rent nung venue din nila. Ang venue nila kasi yung bahay ng alumni. <laughs> mm. So parang, uy, okay to, may, may venue. Tapos para wala nang wala nang atrasan, reserve namin yung venue kahit wala pa kaming plano kung anong gagawin. Pasubo. <laughs> <laughs> Ay, ayun yung the best kind of plan. As in, kung binayaran Biglaan. nyo na gawin. Oh, ngayon kailangan nyo na ayusin. Oh, kailangan nyo na ayusin. So, Para sa comics, cover muna yung i-release mo. Kaya hmm. announce mo na yung cover. Tapos ngayon, so, kailangan uh, mo na gawin. Oh, <laughs> y- hanggang ngayon ginagawa pa rin ng maraming comics creator yun. Uh, <laughs> ah, post nila yung cover. No, ginag- ginagaslight yung sarili. Oo. Uh, Kaya ako, hindi muna ako nagpo-post. Uh, yun yung first na Comic Con. Um, we had lots of friends that helped us. Um, mm. marami sa amin members kami dati nun. Wala pa nung social media. So, ang pinaka-social media namin nun ay mga Yahoo mailing groups. Deviant Art. Uh, Deviant Art. Yan, mga yan. Uh, mga message board. <laughs> mga mm-hmm. guest book ng mga website. Ayan yung aming social media during that time. Uh, so, nakapag-invite kami. We were lucky that several influential creators joined us nung time na yun. Sina Sir Jerry was very influential with gathering other uh, like-minded na creators. And of course, yung aking association with Culture Crash uh, also helped a lot. Uh, it was one of yung parang first events na nagsama yung dalawang group na yun actually yung uh, Comicero and uh, the manga making group. So that was like uh, 2005. Uh, so a main advocacy naman ng Comic Con has always been to provide the venue for comics creators to sell their comics regardless of kung ano yung comics nila. Hindi namin tinatry i-define kung ano nga ba ang dapat na comics niyong gawin. Uh, para yun sa each and every one of the creators na magsabi ng sarili nilang kwento. So, kung may comics kayo, lagi naman kayong welcome with Summer Comic Con. Hindi lang pala summer. <laughs> Kahit yung Comic Con Grande and yung Indicate. So, yun lang naman ang pinakasimpleng explanation ng Comic Con. Ano yung Comic Con? Lugar para magbenta ng comics para sa mga comics creators. Uh, also, mm-hmm. anything related with comics. Uh, Yan. Kung ano John, kung meron kang dream na mai-guess sa Comic-Con, sino yung ano, sino yung comics creator na yon? Sa local saka sa abroad. Ang pinaka gusto kong mangyari would be uh, the creators that joined yung diaspora natin. Yung golden age and Bronze Age creators natin that uh, immigrated would come home and shared what they've uh, learned and yung mga experiences nila outside. Alam ko, para doon sa mas matatanda, parang mas risky na. <laughs> Pero it's a dream naman eh. So, mm. uh, makauwi sana sina Sir Alex, sina, sina Sir Del Baras, yung, uh, sina, yung, yung iba pang ating mga creators na nasa US. Na parang one last di naman one last. As in, <laughs> bad yun. As in, ano, para ma- share lang nila with the local younger creators kung ano yung kasi sila na lang ata yung ano eh, yung part ng golden age talaga ng comics na na, na, na, na pwede pang mag-share noon. Mm. Yeah. Sila sa Rico Rival. Ayan, madalas Sir pumunta si Sir Rico. Ah, oh, si actually Sir Rico was our one of our last guests nung before the pandemic. Yung mm. legendary mm. na Comic Con oh, Grand. na eh. Siguro With, suggest ah, ko lang din ano, John, yung mga ano, mga author artist din na marami tayong mga serialized na authors eh. Na hindi rin naman masyado na kokons dito. Siguro mm. pag na-invite natin sila, Ah. Maging Actually, regular oh, marami din ta- masyado tayong artist-centric with our mm. comic book spotlights. Ang dami nating mga nobelista actually na nandito pa and works in mm. other fields na pwede nating invite. Na uh, uh, pinaka recent naming na-invite was noong 2008 pa. oh, si Ma'am Hilda Olvidado. <laughs> Ang tagal na noon. Yan. Sir, uh, John, any any chance na yung mga, 'di ba, ini-interview niyo yung mga mga creators on stage? May mga recording ba yun na pwedeng ano mapanood ng mga previous ano or uh, hindi? hindi kami ganoon ka forward thinking. <laughs> So so uh, salamat sa mga nag-record ng mga panels namin. Uh, ikaw, Mel, si Charles. Ayan, nag pinopost nila yung iba nilang mga na-record na mga videos sa kanilang mga YouTube. Uh, mm-hmm. Moving forward, I guess magandang ano yan, magandang idea to have those talks nga. Like yung huling mm-hmm. talk ni Sir Jerry, ang dami niyang mga points about uh, Filipino identity and finding your own style and starting your own comics mm. na na immortalize. Maganda yung video ni Charles na mm. pinost. Uh, yeah. Si Sir Jerry pinaka ano yun eh. Nagvo-vlog before vlogging was ano uh, popular. OG yun, OG. Uh, sobrang ano, viral. Nag-viral pa yung ano niya, di ba? Sabi ni Freely Abrigo or Funny Comics Reunion, yan pwede din siguro, no? Marami ring mga naging artist na funny comics na nandito pa na ah. active pa rin. Si Sir Stephen, napag-usapan Actually, namin ano recently. Yan, uh, we did a funny comics reunion pero yung pinaka-recent na batch. So si Sir, na Sir Stephen, sina Harvey, si Dex, ganyan. Pero ang dami, ang dami kasi generational kasi yung yung ano eh, <laughs> yung funny comics. So parang meron tayong batch from the 80s, batch from the 90s na pwedeng mm-hmm. pag-reunionin talaga. Oo. Uh, um, oh, maganda, magandang idea yan and parang katulad nga nung nasabi sa mga kwentuhan natin with other creators, malaking factor si Funny Comics with yung development ng mga nag-comic, nag naging komikero eh. So, mm. Oo. Doon ako natutong gumawa ng ano eh, ng short comics dahil 3 pages lang, 3 to 4 pages lang tapos na yung story. Kaya nung sumali ako sa uh, comics creation contest, talagang inalala ko yung mga binabasa ko sa funny comics para mas hmm. ano. Kaya nanalo si Bill. Kala ko sasabihin Pani- mo di, yun yung ano key kung ba't mo denominate yung ano <laughs> yung mga contest. o kaya kayo mga bata, magbasa kayo ng funny comics. <laughs> ilang ilang oh, beses ka na. Ayan, Sir Vida is Coriaga. Super dog. Ang dami pa, ang dami pa. Ang dami pang pwede i-guess. Super dog. Ayan. Mm-hmm. Ah, yung Marami. ano, yung yung yung talk recently ni ano Randy oh, yung mga taga-Gasi sa taga Atlas baka pwede natin. Oo. oo. Maganda rin actually natin malaman yung sobrang rich history ng comics natin. Maraming marami dalas ko kasi mababasa yun na ano eh, parang sana para tayong Japan, meron tayong manga or yung yung sobrang rich ng comics natin meron tayong ganun before. Meron tayong comics para sa mga driver, meron tayong comics para sa mga housewife, meron tayong mga comics para sa kabastusan, meron tayong comics para sa mga bata. Uh, nawala na nga lang. Pero maganda mm. siguro pag-aralan natin kung ano yung nagawa nilang mga tama, ano yung mga nagawa nilang mali. At eh, para malaman natin yun, kailangan natin invite sila. <laughs> mm, tama, oo. Parang nag-transition nga eh, yung, yung mga ganong klaseng stories na pangmasa naging ano siya mga teleno, teleseries na ngayon sa TV. Uh-huh. Oh, Imbis actually, di ba? Para, para sa kaalaman ng lahat, karamihan ng mga pinapanood nating mga telenovela, katulad ng uh, Blusang Itim, yung mga Kampanerang Kuba, galing comics. Marami sa ating pop culture, uh, especially sa TV, drama, um, radio drama, hango na una sa comics. Mm-hmm. Tapos inadapt lang. Yung ginagawa ngayon ni Marvel na MCU, matagal na natin ginagawa sa Pilipinas 'yan. Yung so, i- isinasa pelikula yung comics. Uh, mm-hmm. Yung national artist nga natin na si Francisco Coching gumawa ng 70 plus na nobela, 40 doon naging pelikula. Oo. Oy, speaking of ano, Sir Francisco Vicoching, may exhibit ngayon sa <laughs> Dagupan sa ano, uh, sa Dagupan yung mga gawa niya. So parang kinainggitan natin yung mga mga MCU, DCEU na yan, parang tayo 60s pa lang ata, 50s, meron na tayong ganun. Eh. Yeah. Grabe yung 40, Sabi... 40 na pelikula. <laughs> Sige nga, tapatan niyo. <laughs> Gawa 40 tayo, pages 41. nga, hirap. 40 <laughs> na, IP mo naging pelikula. Grabe naman yun. Ano, ano, ano iba sa kinakain nila dati? Ba't hindi na tayo ganun? <laughs> hindi ko alam. Huwag mo tanong yun. <laughs> Something in the water. Nila, no? Compare mo ba mm. yung art style nila sa art style ngayon? Hindi, wala silang, wala silang social media noon. Eh. 100% of the time yun talaga. Oo, oh, wala din silang ano, tablet. Uh, na-nerf na tayo. <laughs> Traditional pa yung gawa nila, no? Grabe, 40 na IP. Naging pelikula. <laughs> yeah. Pero ano, maganda rin ngayon kasi marami na rin ano, yung nagko-collect ng mga comics. Ah, actually, Pero yun, maganda rin maganda rin i-guest yung mga collector. Kasi mm. sila yung nag-archive ng mga luma nating comics. Oo. Uh, tapos yun, kinalakihan pa nila yun. As in, bata pa ata sila, nagsimula sila nag-collecta. So maganda rin siguro makuwento nila yung mga, ano yung, ano yung scene ng community nung time na yun. hmm. <laughs> Ikaw, John, may collection ka ng mga ano, may mga lumang comics din. Hindi ako ganun katanda, <laughs> Hindi, I mean, nung, nung bata ka, di ba, nagbabasa ka na ng comics. Ah, na itabi, Pero naitabi. parang ano eh, hindi sumagi sa utak ko na dapat kong kinolect mo to eh. So, dinodrawingan ko. Ginagawa kong ano, yung Kinukulayan. Okay, <laughs> Kinukulayan. Ginugupit. <laughs> Ginugupit. Oo. Oh. Uy, sabi ni Pau Joma, maraming ah. character si Larry Alcala na isa pelikula din, no? Actually, di ano, ba? Si Asyong Sir, Aksayan. alam talaga yung dati yung, pa, yung, yung father ni Sir Freely, merong comics na isinapelikula din eh. So talagang Oo, parang yun. in, uh, di ba? Parang intertwined talaga yung comics with our pop culture, with our cinema, and our TV talaga. Sabi ni Freely, sana merong CGC rin ang mga old comics dito. <laughs> Nakakatakot ng hawakan yung mga old comics natin, Sir Freely. Kasi parang pag ginaw, ano yung ma- maano ma- Disintegrate. <laughs> magiging powder na, no? <laughs> Dalawang beses na lang pwede basahin, kundi maglalaho na siya. Hmm. Ang kagandahan ngayon, hindi na kailangang ano, hawakan. Pwede nang scan, tapos yung scan oh. Ah. copy na lang basahin natin. Oo. So, kasi para scan yun, ma- ma- maglalaho nga <laughs> yung scan mo. Oo. Ayun. So marapit na tayong mag ano, mag uh, one hour ang bilis ng oras. Invite natin wow. ulit yung mga nanonood. Summer Comic Con 2024, May 25 to 26, Saturday and Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. SM Mega Mall Mega Trade Hall 3, 5th level Mega B. Kung uh, naghahanap kayo ng comics, tapos pumupunta kayo sa mga comics uh, yung mga ibang mga events, conventions, tapos naku- nakukulangan kayo sa mga comics na nakikita nyo, punta kayo sa Comic Con kasi sobrang puro comics yung makikita nyo doon. Yan. A- ano pa yung mga ano John? Uh, ah, any any anything else na you would like to share sa mga comics people natin? And si Miss um, Lady ano? And Ma'am Lay. Kung may napapansin kayo dito sa ating poster, merong pagong tsaka unggoy dyan. <laughs> Kung hindi niyo pa kilala, yan ang aming mga official Comic-Con mascots na si, ano dyan pangalan? Si Mick tsaka Mick. Hindi ko. <laughs> hindi ba si Mick? <laughs> mascot pala si Mick eh. yeah, mas Yan ang official eh. mascots namin. So, um, mag meron kaming inalat na activity area on the floor plan kung makikita nyo. So, nag-prepare si Sherry ng some designs ng activities for kids and not so young na they can do coloring, they can do sketching. So, hopefully, it will um, encourage people or kids to uh, take up or draw and, you know, it's the start of doing comics. So, yan. Sana ma-familiar kayo sa aming mascot and kung makita niyo itong dalawang ito, maiilala niyo ang Comic-Con. Mm, yeah. Yun. Yan. Mag-cosplay kayo ng mascot. <laughs> yung mga cosplayers dyan, oh. Uh, Ayan. Summer Comic Con 2024. Excited excited na excited kami dito sa ano pagbabalik ng Comic Con and congrats uh, sa Comic Con Inc sa 20 magto 20 years na sobrang ano sobrang so, may, may special sobrang bang handa para, para next year special may special next year sa 20th okay may niluluto kayo Oo. Wala. Yun, yun, yun. Maganda yun. <laughs> Sila wow. Eh, may, ano eh, parang meron eh. <laughs> Next year na yun. Ma-excite muna tayo sa this year. So ano oh. ulit uh, para sa ma, para sa mga gustong sumuporta sa, sa sa local nating mga creators. Uh, Summer Comic Con. Uh, local comic centric event. Also, shout out na rin kasi meron tayong mga comics creators din na mag-hold ng sarili nilang event sa Makati. So for people who are more yung di makapunta na Summer Comic Con pero accessible sa inyo na pumunta na Makati, Rob Sham has yung kanilang Manila Comics Fair? Manila Comics Fair. Uh, meron din mga local comics creators doon. Mm, oo. Yeah, so ano, kung mas malapit sila or ano. Um, uh, yun, si Mick, nandiyan ka pa ba, Mick? May mga bagong ilalabas din si Mick eh. Oo nga, tatanong ko nga si sila ni na Patrick, daming pinost ng mga covers. Oh, i-introduce mo naman kami sa comics pa after umiyak ni Scan. <laughs> Pakalabayin ko lang to. Sige, ito yun. Okay na. Ito ka naman ako. mm, ganun mag-comic. Ayaw niya, ayaw mo. Ayaw niya. Ayan, okay na. Okay na, goods na. Ano meron? <laughs> Sorry. Yan, introduce mo kami mix sa ano sa comics na ilalabas niyo sa Summer Comic Con bago tayo mag-end. Uh, ano ba 'to? Usually mga mix lang ng mga bagong comics tsaka mga So ayan, nagbabalik yung sina Patrick, si meron kaming bagong member, si Wawen, uh, si Jervin, ah, dating member din na rin dati ng kagrupo ni Aaron dati na nahatak namin. Tapos kami ni Patrick. Tapos may bagong anthology din. Ayan, ayun nga yung tatanong ko, bago ba yung Awu? Bago rin, bago. Actually, kakatapos lang din niya two days <laughs> ago. Oh, so, mga nagra-rush. Na fresh yung mga comics fresh yan. Mm. mm. Bagong gawa. Yan. Yan si, May si fries Kong. na kayo? Ha? Fries eh. Fries. Oh. Ah, before sagutin yung price, merong tanong lang si Freely kung uh, magkano na daw ba ang bentahan ng comics today? Kasi dati may mga 50 pa. I think may cheaper than 50 pa nga. Before. Si, ano, si Dong, 50 yung comics niya. Oo, uh, para sa hmm. ekonomiya, 50 pa rin. Oo. kahit na yung EDSA, 50 din eh, yung benta ko. Ah, Oo, uh, no? may mga 50 pa rin. Uh, si Ilog din, nagtitinda, 50 pesos din yung Pasig. So, as low as 50 pesos, uh, as expensive as 3,000 pesos So, yun yung range. Ah, nga pala. 50 to 3,000 pesos. <laughs> oh. <laughs> so, Pawid range. According to your budget. Dati may 720. Oh, yeah, 700. Hanapin niyo yung 700 na comics. Maganda yun. Okay. Yan. So, thank you everyone sa lahat ng mga nanonood sa Indie Comics Podcast Live. And yeah. thank you, Mick. Thank you, Miss Lay. Thank you, John. Thank you, uh, Choknat na nagdo-drawing and piecing BC. Ayan, thank Ay, you, Pong. Sherry. Ayan. Thank you, Ay, may Sherry. bago din si Sherry. Bili kayo ng comics ni Sherry. Uh, Carpool. Oo, yung Carpool. Mm-mm. Ano yun, 20th anniversary din niya. Balik eh, di, ano? Balik tayo lahat. Mm. Ayan, si TK. Oh, magandang gabi, IKP and Comic-Con. Magandang gabi, TK. Ay, TK, sana sa next Comic-Con nandun ka. mm. Yeah. Ayun. Thank you everyone sa lahat ng mga nanonood. Okay. Mm. Again, sa supportahan mga, natin oh. lahat ng comics creators dito sa Pilipinas. Yes. Uh, support Punta kayo Summer Comic Con. Mm-hmm. Basta, basta gawang Pinoy. Abangan. <laughs> Basag ano ang Pinoy. <laughs> Parang ano ang Pinoy. I-support natin. Ganon. Uh, mm, ibang kalbo yun, Mel. Ibang kalbo yun. Ay, ibang kalbo ba yun? iba yun. mga <laughs> ano kaya, mga kuryente ka niyan. <laughs> Yan. Thank you, comics people. Uh, please support Comic-Con, uh, mga comics conventions natin. And uh, yun, mm-hmm. see you sa Sabado ang Linggo. Ito na, Sabado ang Linggo. Oh, Punta Sabado tayo sa uh, Summer Comic-Con. Yan. Thank Sana you, comics pila. people. Sana may pila. Mm-hmm. <laughs> See you next time and bye-bye. Bye-bye. Backstage.